Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Prvi je travnja 1945. u Moskvi u uredu sovjetskog vođe Josifa Visarionovića Staljina održava se konferencija na kojoj sudjeluju članovi Državnog komiteta za obranu. Komitetom predsjeda sam Stalin. Njegovi članovi su zamjenik predsjednika Jačeslav Molotov, Lavrenti Berija, Nikolaj Bulganjin, Georgi Maljenkov, Anastas Mikojan, Lazar Kaganović i Nikolaj Voznesenski. Molotov je narodni komesar za vanjske poslove. Berija je prvi čovjek sovjetskog sigurnosnog aparata. Maljenkov je zadužen za proizvodnju zrakoplova, Mikojan za opskrbu crvene armije. Kaganović je narodni komesar za transport, a Bulganjin je zamjenik narodnog komesara za obranu i Staljinov izravni predstavnik u vrhovnom zapovjedništvu crvene armije. Pored tih ključnih ljudi Sovjetske države i komunističke partije, na konferenciju su pozvana i dva najuspješnija zapovjednika crvene armije, maršali Georgi Žukov i Ivan Konjev, te dva generala, Aleksej Antonov i iz glavnog stožera i Sergej Štemenko iz glavnog operativnog direktorata. Konferencija je počela pregledom situacije na istočnom frontu, te pregledom operacija koje su zapadni saveznici vodili na zapadu Europe. Štemenko je prema Staljinovom nalogu pročitao telegram u kojemu je pisalo da su američke i britanske snage počele pripreme za napad na Berlin. Plan je bio da angloameričke snage napadnu sjeverno od Rura i da se najkraćim putem probiju do Berlina. Kada je Štemenko završio s čitanjem telegrama, Stalin je pogledao dva maršala i pitao ih ovo pitanje. Dakle, tko će zauzeti Berlin? Mi ili saveznici? Svi prisutni na toj konferenciji znali su da Stalin ne pita tko će prvi doći do Berlina tek tako. Postavljanje tog pitanja značilo je da on očekuje od Crvene armije da ona bude ta koja će zauzeti Berlin. Maršal Konjev, zapovjednik prvog Ukrajinskog fronta, prvi je odgovorio Crvena armija bit će ta koja će prva doći do Berlina. Žukov je nakon Konjeva kratko potvrdio da će njegov prvi bjeloruski front također biti spreman za izravni udar na Berlin. Nakon toga su dva operativca glavnog stožera, generali Antonovi Štemenko, dali grubi nacrt operacije za uzimanje Berlina. O svemu je tome već razgovarano i generali su na zemljovidu ocrtavali pravce kretanja Crvene armije prema Berlinu te snage Wehrmachta i SS-a koje su bile ispred njih. Na kraju je trebalo odgovoriti na pitanje na koje je samo Stalin mogao dati odgovor. John Erickson u knjizi Put do Berlina piše. U studenom 1944. Stalin je naložio da će Žukovljev prvi bjeloruski front biti taj koji će poduzeti osvajanje Berlina. Postojeći planovi za napad davali su tu ulogu Žukovljevom frontu, ali već tjednima, čak i mjesecima, glavni stožer borio se s problemom koordinacije prvog bjeloruskog i prvog ukrajinskog fronta. Kako će biti utvrđena demarkacijska crta između tih frontova? Crta koju je glavni stožer proizvoljno povukao na svom operativnom zemljovidu isključivala je konjeva iz berlinske operacije, ali to je moglo značiti velike poteškoće u provođenju plana napada. Konjev je sam bio žestoko protiv toga isključenja. Tvrdio je da su prirodni cilj njegovih tenkovskih armija Berlinska i jugozapadna predgrađa. Samo je Stalin mogao odlučiti o tako krupnim pitanjima. Rezultat je bio lukavi kompromis. Stalin je izbrisao granicu između prvog bjeluruskog i prvog ukrajinskog fronta, koja je išla od rijeke Nise do Podzdama i bila ucrtana na operativnim zemljovidima glavnog stožera i koja je isključivala Berlin Konjevu. Stalin je sada dopustio da ona ide samo do Lübena, mjesta manje od 60 km udaljenog od glavnog grada Njemačke. I onda je objavio Kto prvi vorvjeca, tot put i bjeret Berlin. Ko dođe do te crte prvi, neka on zauzme Berlin. Stalin je operativnu zapovjed Žukovu za napad na Berlin potpisao 1. travnja. Konjev je svoju dobio sljedeći dan. U napadu na Berlin trebao je sudjelovati i drugi bjeloruski front maršala Konstantina Rokosovskog, ali njemu je danas sporedna uloga, zato i nije bio pozvan na tu konferenciju. Žukov i Konjev spremno su uvjerili Staljina da će Crvena armija biti ta koja će prva zauzeti Berlin, ali obojica su znali kako će to biti teško. Prvo, to je bila golema logistička operacija. Drugo, Berlin je bio dobro branjen. John Erickson piše i konjev otišli su zrakoplovima iz Moskve. Oba su maršala namjeravali iskoristiti ograničeno vrijeme koje su imali na raspolaganju. Kako bi uštedio na dragocjenom vremenu, maršal Žukov već je uvečer 1. travnja telefonirao svom načelniku stožera generalu Meninu i rekao mu da je operativni plan usvojen manje više bez promjena i da nema puno vremena. Menin je odmah pokrenuo stvari. Prikazana zemljovidima i gledani iz zraka, sovjetski zrakoplovi izvršili su šest posebnih izviđačkih misija kako bi fotografirali grad i njegove obrane. Berlin je predstavljao kolosalnu prepreku. 800 četvornih kilometara gradskog prostora, zapravo veliki obrambeni jež s golemim brojem uporišta. Velike zgrade kao i podzemna postrojenja i instalacije mogli su branitelji dobro upotrijebiti. Improvizirane tenkovske zapreke nicale su iz hrpa betona raznesenog bombama, ruševina i napuštenih vozila i povezivale su jezera i rijeke koje su same tvorile prirodne zamke za tenkove. Odmah ispred Đukova bila je visoravan zelov, visoka 60 metara na nekim mjestima, na koje su podignuta pažljivo pripremljena utvrđenja. Njemački topovi postavljeni su na vrh te visoravni i pokrivali su pristup njoj, posebno dolinu presjecanu brojnim potocima i ispunjenu mekim tlom. Žukovljev plan bio je da s pet armija, tri streljačke i dvije tenkovske napadne s mostobrana kod Küstrina i izravno udari prema Berlinu konjev je pak s pet armija, također tri streljačke i dvije tenkovske, namjeravao razbiti njemačke postrojbe u području Kodbusa i onda s juga krenuti sjecanje Berlina od ostatka Njemačke. Logistički zahtjevi operacije Juriša na Berlin bili su golemi. Snage Crvene armije bile su ispred Berlina raspoređene u luku dugom skoro 350 km. Na položaj je dopremljeno 7 milijuna granata. Žukov je namjeravao napasti pred jutro, po mraku. Zato je tražio da se dopreme 143 velika protuzrakoplovna reflektora, koja su trebala uoči napada stvoriti umjetnu mjesečinu i zabljesnuti njemačke vojnike. Konjev je odabrao da njegov napad bude u zoru, ali uz gustu divnu zavjesu. Na pravcu glavnog napada Žukov je rasporedio 8983 topa, konjem 7733. Sve u svemu 190 divizija Crvene armije bilo je spremno za napad. Ispred tih snaga njemačka vojska bila je raspoređena u pet obrambenih pojaseva. Crvena armija pobrinula se i da bokovi napada budu dobro osigurani. 6. travnja zauzela je Beč. Dva dana kasnije uništene su njemačke snage koje su ostale opkoljene u istočnoj Pruskoj. 16. travnja 1945. Crvena armija počela je napad na Berlin. John Erickson piše. U svem tom metežu i napornom poslu bilo je malo buke. Činilo se da cijeli front puzi naprijed, rđa, škripi, pomalja se iz prirodnih zaklona i ispod kamuflažne mreže, vojničko čudovište u nastajanju koje svake minute postaje sve življe. Blizu nultog sata i duboko u noći, Borbene zastave gardijskih postrojbi donesene su na borbene položaje i gardijske postrojbe ponovile su svoju prisegu da će se časno boriti. Kada je otkucalo pet sati, zora još nije svanula, ispaljene su tri crvene svjetliće rakete. I odmah nakon toga, tisuće sovjetskih topova, raketnih bacača, kaćuša i minobacača razderali su tamu bljeskovima iz cijevi. Nakon toga je uslijedila kotrljajuća grmljavina zvukova motora sovjetskih bombardera i šturmovika, koji su krenuli prema svojim ciljevima. Ne samo da se zemlja pomaknula i uvijala u ponovljenim grčevima, već se i zrak uzburkao u svojim briskovima i zavijanjima i poslao svoju oluju zakovitlanog vjetra u vir uništenja. Dok su topovi 20 minuta pucali, zemlja i nebo polako su se spojili. Bila je to golema zavjesa podignuta od pola milijuna granata i raketa koje su padale do 8 km u dubinu isturenih njemačkih položaja. Tri minute prije kraja toga početnog bombardiranja, jedan je reflektor upalio svoj mlaz svjetlosti okomito u nebo. Na to su se 143 reflektora u području napada upalila kako bi osvjetlila tlo ispred nadirućeg pješaštva, dok je topništvo svoju vatru premjestilo dublje u njemačke položaje. Konjev je svoj napad počeo 16. travnja u 6.15 ujutro. Nakon topničkog napada koji je bio duži od onog koji je zapovjedio Žukov, gusti se dim počeo puštati prema njemačkim položajima. Kada je on stvorio gustu dimnu zavjesu, konjevljeve snage krenule su u napad. Bio je to početak napada na, kako je to sovjetska propaganda govorila, brlog nacističke zvijeri. Nakon dva tjedna teških borbi, Crvena armija ocijekla je Berlin od ostatka Njemačke i došla u njegovo središte. 30. travnja postrojbe 150. i 171. streljačke divizije zauzele su položaj za napad na Reichstag, golemu zgradu njemačkog parlamenta. U 13 sati 89 topova Crvene armije otvorilo je vatru na Reichstag. Zgrada njemačkog parlamenta nestala je u plamenu i oblacima prašine. Dok je trajala ta vatra, tri bataljuna dobila su zapovjed da krenu u napad. Satnik Neustrojev dao je naredniku Iščanovu čast da njegova izviđačka postrojba bude prva koja će ući u Rajstav. Postrojba je zato dobila i zastavu Sovjetskog saveza, crvenu zastavu sa zvijezdom i srpom i čekićem. Iščanovi i njegovi vojnici probili su se u Rajstag i nakon sat i pol borbe prvi su puta postavili zastavu. John Erickson piše. Crvena zastava zavjorila se na drugom katu Reichstaga u 14.25, ali sovjetski pokušaj da se zauzme cijela zgrada nije uspio. Neustrojev je pozvao borbenu skupinu kako bi dala potporu nositeljima zastave. Dao je zapovjedništvo poručniku Berestu i zapovjedio mu da s cijelog drugog kata počisti njemačke strojničare. Gdje znam ja? Gdje je zastava? To je pitanje stalno ponavljao pukovnik Zinčenko. Odgovarano mu je da je ona u dobrim rukama. Svi su u bataljunu znali da vojnici i Kantarija nose zastavu. U gustoj i mračnoj atmosferi ulazne dvorane Rajstaga, Zinčenko je pozvao Jegorova i Kantariju, kratko s njima porazgovarao i onda im se obratio riječima. Onda, momci, krenite i izvjestite zastavu. U 18 sati uvečer 30. travnja krenuje drugi val napada. On se probio kroz njemačke strojničare na gornjim katovima i uspio je u 22.50 postaviti zastavu pobjede nad Reichstagom. Oko sat vremena nakon što je crvena zastava Sovjetskog saveza izvješena na drugom katu Rajstaga, dakle oko pola četiri poslijepodne, Adolf Hitler progutao je kapsulu s cijanidom. 40 minuta nakon što se zastava pobjede zavjorila na vrhu Rajstaga, pukovnik Wehrmachta Seifert došao je do položaja Crvene armije i izvijestio da general Hans Krebs, načelnik stožera njemačke vojske, želi doći na pregovore. U 3.50 ujutro, 1. svibnja 1945. Kreb se u pratnji pukovnika dufinga noseći bijelu zastavu, pojavio u stožeru generala Vasilija Čujkova, zapovjednika 8. gardijske armije, nekadašnjeg zapovjednika obrane Stalingrada. krep se Čujkovu obratio ovim riječima. Reći ću vam nešto vrlo tajno. Vi ste prvi stranac kojemu ću prenijeti vijest da je Hitler 30. travnja počinio samoubojstvo. Čujkov je hladno odgovorio, znamo to. Krebs je pokušavao dogovoriti primirje, Čujkov je rekao da prihvaća samo bezuvjetnu predaju. Ostaci njemačke vojske i totalitarnog režima znali su da je kraj tu. 25. travnja kod Torgaua na rijeci Elbi spojili su se američke i sovjetske trupe. U Berlinu su ostali samo džepovi otpora. Trebalo je tjedan dana da se utanači bezuvjetna predaja. 7. svibnja u Remsu, stožeru vrhovnog savezničkog zapovjednika za Europu, generala Dwighta Eisenhowera, potpisana je bezuvjetna njemačka predaja. Mir u Europi nastupio je u ponoć 8. svibnja 1945. Već pred kraj rata pred saveznike postavilo se pitanje što učiniti s poraženom Njemačkom, kako ju kazniti za rat koji je započela i kako ju obnoviti. U sljedećih nekoliko emisija povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom kažnjavanju i obnovi Njemačke. Naš sugovornik je Tihomir Ponoš, povjesničar i novinar Novog lista. Planovi su započeli zapravo već negdje najkasnije 42. godine kada je na konferenciji u Kazablanci američki predsjednik e, Roosevelt zapravo neočekivano spomenuo bezuvjetnu predaju, dakle bezuvjetnu kapitulaciju Njemačke. To je zapravo dosta utjecalo i na ostatak rata i možda čak i na to da se Njemci borili do, do zadnjega časa. Do prvih doista ozbiljnije konkretnih, iako se o tome razgovaralo ovaj, i prije, planova došla je na konferenciji na Jalti u veljači 1945. godine na, na drugom sastanku Velike Trojice, Roosevelta, Churchilla i Staljina, gdje je Njemačka i budućnost poratne Njemačke, tada je bilo potpuno izvjesno da je zapravo samo pitanje vremena kada će završiti drugi svjetski rat u Europi. Dakle, što s njom činiti i, i kako s njom postupati nakon bezuvjetne predaje. Tada je dogovorena podjela Njemačke na četiri zone, pri čemu je ovu četvrtu dobila Francuska koja nije spadala u veliku trojicu i De Gaulle nije nikako ovaj dio te velike trojice za, za vrijeme drugog svjetskog rata, ali zbog određenih političkih razloga bilo dogovoreno da će Francuska dobiti svoju okupacijsku zonu, ali na račun američke i britanske, a ne na račun sovjetske okupacijske zone, a po istom ključu je zapravo podijeljen i Berlin kao glavni grad Njemačke. Na Jalti je dogovoreno isto tako da će se nakon rata provesti demilitarizacija i denacifikacija Njemačke, a počelo se raspravljati i o ratnoj oštiti, odnosno o reparacijama. Tada je dogovoreno da će jedna od metoda reparacije biti zapravo prisilni rad njemačkog stanovništva, prije svega ratnih zarobljenika. To je pitanje prvi put zapravo postavljeno u Teheranu i njega je postavio sovjetski vođa Stalin koji je kazao da Sovjetskom savezu nakon rata treba otprilike 4 milijuna Njemaca da bi radili na obnovi Sovjetskog saveza koji je do tada već doživio velike gubitke. Ti ljudi koji su na kraju doista radili u Sovjetskom savezu kao prisilni radnici su tamo ostali većim dijelom do 1953. godine, a posljednji su zapravo pušteni, oslobođeni 1956. godine. U zapadnim zonama taj proces je bio nešto kraći, ako su u zapadnim zonama također koristili ratne zarobljenike, kao de facto prisilnu radnu snagu, ali je to trajalo do 1948. godine. Ti ljudi su radili svašta nakon drugog svjetskog rata, recimo u Francuskoj su radili na deminiranju, Čehoslovačkoj su radili u rudniku urana, praktički jedinom rudniku urana u Europi. A zanimljivo je da ih je dosta bilo prebačeno i u Veliku Britaniju i 46. godine jedna petina ljudi koji su radili u britanskoj poljoprivredi bili su ratni zarobljenici. Prvo pitanje koje se postavilo pred saveznike bilo je treba li Njemačka uopće postojati, ako već treba nastaviti postojati, u kojim će to biti granicama. Velika trojica, američki predsjednik Franklin Delano Roosevelt, britanski premijer Winston Churchill i sovjetski vođa Josip Isarionović Stalin prvi su se puta susreli u studenom 1943. godine na konferenciji u Teheranu. Ona je imala dvije važne točke za raspravu. Strategiju za danje nastavak rata protiv Njemačke do konačne pobjede i uređenje Njemačke nakon rata. William Smeiser u knjizi Od Jalte do Berlina, hladnoratovska borba za Njemačku, piše. Roosevelt je predložio podjelu Njemačke u pet dijelova. Prvi dio bio bi od Pruske na sjeveroistok, drugi bi obuhvaćao Hanover i nizinsku Njemačku do sjeveroistoka, treći bi obuhvaćao Sasku i Leipzig prema istoku, četvrti bi se sastojao od Hesse danštata i Hesse Kasela prema zapadu i peti bi obuhvaćao Bavarsku, Baden i Württemberg i dalje na jug. Tih pet dijelova imalo bi samoupravu, Planirani Ujedinjeni narodi nadzirali bi strateški osjetljiva područja poput Kila, Kilskog kanala i Hamburga, kao i Rur i Zar, područja proizvodnje ugljena i čelika. Churchill je pokazao neku potporu u Rooseveltovom planu, ali je dodao da je najvažnija stvar da se s Pruskom postupa strogo. Druge njemačke države mogu biti u nekoj vrsti Dunavske ili neke druge konfederacije i da bi se stvari trebale učiniti nešto lakšim za te države. Staljinu se svidjela ideja podjele Njemačke, ali je rekao da treba vremena za proučavanje tog prijedloga. Dodao je da ne vjeruje u stvaranje neke vrste Dunavske konfederacije. Smatrao je da će se Njemci kad tad htjeti ujediniti bez obzira na podjelu koju će im nametnuti saveznici. U jednom su se Roosevelt, Churchill i Stalin odmah dogovorili. Njemačka granica premjestit će se daleko na zapad. Dobitnik u tom premještanju bit će Poljska. Čečil je taj plan prokomentirao riječima Ako Poljska nagazi na njemačke prste, tu mi ne možemo ništa. Naravno, preseljenje poljskih granica na zapad značilo je da će istočni dio Poljske zauzeti Sovjetski savez. Premještaj na zapad bio je utješna nagrada Poljskoj za gubitak teritorija na istoku. Na konferenciji u Jalti održanoj u veljači 1945. saveznici su se dogovorili o podjeli Njemačke na okupacijske zone. Sljedeća važna točka za poratnu Njemačku je Potsdam i Potsdamska konferencija dakle od e, sredine srpnja do početka kolova za 1945. godine. Na njoj je definirano takozvanih 5D za Njemačku, dakle demilitarizacija, denacifikacija, demokratizacija, decentralizacija i dekartelizacija. Jasno je dakle demilitarizacija što se tiče vojske i njemačke vojne moći, denacifikacija što se tiče čišćenja njemačkog e, društva i države od e, nacizma, demokratizacija jasno dakle uspostava nekakvog demokratskog poredka, decentralizacija zapravo vraćanje Njemačke na neki način na ono što ona nekad bila dakle decentralizirana de facto savezna država što će posebno zapadna Njemačka od 49. pa nadalje i biti i dekartelizacija, to je bilo pitanje tih njemačkih velikih industrijskih kartela koji su bili stvoreni i prije, ali za vrijeme ovaj, nacizma, poput recimo Krupa ili eh, IG Farbena, a koji su ujedno imali veliki utjecaj zapravo što izravno, a što neizravno i na politički i društveni život u Njemačkoj. Tada je dogovoreno da će i Njemačka i Austrija biti podijeljena na, na četiri okupacijske zone. Definitivno je dogovoreno ono o čemu se i prije raspravljalo i što se dalo da će se dogovoriti, a to je dakle, da će se organizirati suđenje za ratne zločine. Sva pripajanja koje je Njemačka obavila od 1938. godine pa nadalje su, su poništena. Dogovoreno da se Njemačka istočna granica pomiče na liniju, zapravo na zapad, dakle na liniju Odra-Nisa čime je zapravo Njemačka izgubila otprilike četvrtinu svog teritorija kojeg je imala do 1938. godine i dogovoreno je preseljenje njemačkog stanovništva izvan granice Njemačkoj, što je zapravo eufemizam za protjerivanje. Sovjetski savez se obvezao da će zapadnim zonama, dakle zonama zapadnih zemalja, isporučivati sirovine, dakle hranu, ugljen, potašu, drvo, a za uzvrat će otprilike 15% industrijskih postrojenja koje budu demontirana na zapadu, koje nisu nužne za tamošnju privredu, ali su potrebne Sovjetskom savezu, koje je jako strada u ratu, da će biti demontirana i da će biti u roku od dvije godine poslane u, odnosno predane sovjetskim eh, vlastima i dogovoreno je da njemački ratni industrijski potencijal zapravo treba eliminirati, što je uz ostalo značilo ozbiljna ograničenja pa čak i uništavanja tvornica civilnih aviona i brodogradilišta. Drugi svjetski rat traje u Europi pet godina, osam mjeseci i šest dana. Bio je to najukrutniji rat u povijesti. Zemlje pobjednice smatrale su da je za taj rat kriva Njemačka. Kako totalitarni režim predvođen Adolfom Hitlerom, tako i vojska, sigurnosne službe, vođe industrije pa i samo stanovništvo. Svi su oni slijedili Hitlera do njegove smrti u bunkeru 30. travnja 1945. Najvažnija stvar nakon potpisivanja kapitulacije bila je da se razoruža njemačka oružana sila. Na konferenciji u Jalti odlučeno je da se Njemačka potpuno razoruža. Konrad Hugo Jarauš u knjizi Nakon Hitlera reciviliziranje Njemaca 1945-1995 donosi ovu odluku konferencije na Jalti. Odlučni smo da razoružamo i raspustimo sve njemačke oružane snage. Za sva vremena slomimo njemački glavni stožer koji je uvijek iznova proveo u djelo ideju njemačkog militarizma. Uklonimo ili uništimo svu njemačku vojnu opremu. Eliminiramo ili nadziremo svu njemačku industriju koja može biti iskorištena za vojnu proizvodnju. Privedemo sve ratne zločince pravednoj i brzoj kazni. želju da se kazne nacistički režim, njemačke oružane snage i svi oni koji su im pomagali pojačavala i činjenica da je nacistička Njemačka vodila rat na način na koji ga nitko prije nije vodio. Broj mrtvih u drugom svjetskom ratu bio je zapanjujući, više od pet puta veći nego u prvom svjetskom ratu. Kako su se pojavljivali izvještaji o zločinima nacističkih vlasti i oružanih snaga, tako su se umnožavali pozivi za drakonskim kaznama. Konrad Hugo Jarauš piše. Na sam dan kapitulacije New York Times objavio izvještaj Sovjetske posebne državne komisije koja je procijenila broj mrtvih u logoru za istrebljenje u Auschwitzu na oko 4 milijuna. Izjave 2819 preživjelih iz toga logora dale su šokantnu sliku opsega sustavnog ubijanja, medicinskih pokusa i prisilnog rada u obližnjim industrijskim postrojenjima. Slično tome, brojni izvještaji od oslobođenih savezničkih ratnih zarobljenika govorili su o nedostatnoj opskrbi hranom i učestalim okrutnostima stražara koji su time kršili Hašku konvenciju o ratovanju. Još uvijek se oporavljajući od posjeta koncentracijskim logorima, američki medijski mogul Joseph Pulitzer tražio je da cijeli njemački glavni stožer, njemački industrijalci i financijeri i skoro svi, ako ne i svi pripadnici Gestapoa i SS-a, budu osuđeni na smrt. Ako bi Pulicerov plan o kažnjavanju bio proveden, to bi značilo da bi u Njemačkoj oko milijun i pol ljudi trebalo biti osuđeno na smrt. Pored razoružavanja i kažnjavanja pojavio se i problem hranjenja Njemačke. Ona je zbog ratnih operacija bila opustošeno mjesto. Njemačka dakle u završnim mjesecima rata, kao što je osnovno radila i cijeli rat, vodila destruktivnu politiku koja je postala potpuno autodestruktivna. Dakle, Hitler je izdao naredbu da kako se njemačka vojska, kako se Wehrmacht povlači na, na njemačkom teritoriju, da zapravo treba sve uništavati, da treba uništavati industrijska postrojenja, infrastrukturu, mostove i tako dalje, jer on zaključio da njemački narod ako ne može pobjeriti u ratu, da onda na neki način i ne zaslužuje da živi i da ga treba vratiti na razinu srednjeg vijeka. Čovjek koji se tome suprotstavio bio je Albert Speer, Inače, omiljeni Hitlerov arhitektu 42. godine, para 45. ministar naoružanja i municije, koji je zapravo potajno obstruirao tu njegovu naredbu, jer je smatrao da se zbog poraza u ratu ne može cijela nacija osuditi na to da ju se de facto vrati u srednji vijek, dakle da se industrijsku velesilu zapravo potpuno ili manje više potpuno deindustrializira i oni čak u svom zadnjem sastanku s Hitlerom u travnju 45. neposredno prije pada Berlina i rekao Hitleru da on ovaj, obstruira tu njegovu naredbu. Naravno, osim toga su uništavanja u Njemačkoj bila jako velika i zbog rata. Ona su bila velika jednim dijelom zbog savezničkih bombardiranja za vrijeme drugog svjetskog rata u kojoj su neki gradovi jako stradali, recimo Berlin je već i za vrijeme rata i prije završne bitke za Berlin dosta stradao, Hamburg također, Rurit teško stradao, Schweinfurt je bio gotovo pa uništen. Schweinfurt je recimo zanimljiv jer je on držao gotovo kompletnu industriju, njemačku industriju kugličnih ležajeva, nema kugličnih ležajeva, nema pokretne mobilne vojske. Razaranja su bila ogromna i golema, uništena je u svemu tome, dakle, to mi treba onda pridodati i ove završne borbe koje su vođene na teritoriju same Njemačke, uništeno je otprilike 80% njemačke infrastrukture. Sada pogledamo malo na, recimo, na, razini Berlina kako su bila ta razaranja. Berlin je prije rata imao 4 milijuna i 300-400 tisuća stanovnika, nakon rata je pao na 2 milijuna i 800. Bilo je uništeno 48 tisuća zgrada, od njih 245 tisuća. Bila je uništena u samom Berlinu 23% industrija, a Berlin je prije rata bio važan industrijski centar u Njemačkoj, što danas nije slučaj. Bila je uništena otprilike trećina stanova, bila je uništena gotovo kompletna gradska infrastruktura, dakle elektroenergetska, vodoopskrbna, prometna, posebna podzemna željeznica teško stradala. Činjenica je da je u Berlinu javni gradski prijevoz obnovljen 19. svibnja 1945. Dakle, vrlo brzo nakon završetka bitke za Berlin, ali to se ne može smatrati normalnom obnovom iako je uspostavljen nekakav e, autobusni prijevoz na razini grada. Samo razoružanje njemačke vojske bio je ogroman posao. U trenutku potpisivanja kapitulacije Njemačka je pod oružjem imala oko 10 milijuna ljudi. Prvo su svi zarobljenici okupljani na otvorenim prostorima, tek onda bi bili odvedeni u improvizirane zarobljeničke logore. Golemi broj zarobljenika onemogućavao je sustavan postupak s njima. Američka vojska zarobila je 5 milijuna 590 tisuća 996 njemačkih vojnika. 2 milijuna 46 tisuća 757 ratnih zarobljenika pušteno je skoro odmah kućama. Njih 922 tisuće 566 pušteno je kućama do kraja srpnja 1945. 818 tisuća 159 njemačkih ratnih zarobljenika jednostavno je nestalo iz američkog zarobljeništva. Samo oko trećine ratnih zarobljenika, njih 1.803.689 ostalo je u zarobljeništvu i nakon ljeta 45. U zatočeništvu držano je i četvrt milijuna članova SS-a koji su čekali istragu i suđenje za ratne zločine. Držanje ratnih zarobljenika bilo je određeno i činjenicom da je Njemačka u ratu pretrpjela teške gubitke. Trebalo je radne snage za njezino funkcioniranje, prije svega za čišćenje ruševina i uzgoj hrane. Saveznike iz prva oporavak njemačke industrije nije interesirao. Njemački ljudski gubici su na kraju procijenjeni na otprilike 10% stanovništva Trećeg rajha, dakle računajući i one dijelove koje je Treći rajh pripojio prije 1. rujna 39. godine, dakle Austrija, Sudeti i tako dalje. Riječ je, po svemu sudiću, negdje oko 5 do 5 milijuna 300 tisuća vojnika. Do 2 milijuna ljudi je poginulo i stradalo u savezničkim bombardiranjima i u borbama koje su vođene na njemačkom teritoriju, a pola milijuna su zapravo civilne žrtve rata koje su uglavnom sami Njemci ubili između 39. i 45. godine. Prije svega je riječ o židovskom stanovništvu Njemačke. S druge strane, Njemačkoj nije išlo na ruku ni ono što su saveznici planirali s njom i po pitanju e, njene privrede. Osnova toga je trebao biti taj takozvani Morgentau plan. Dakle, Henry Morgenthau bio je američki ministar financija, on je 1944. napravio taj plan, prema kojem je zapravo Njemačku trebalo svesti na poljoprivrednu državu, uglavnom deindustrializiranu. Do promjene toga je došlo i sedme godine kada se i formalno odustao tog Morgentavog plana koji zapravo i nije bio provođen, nikada svakako ne u, u cijelosti, i zbog e, hladnog rata, i zbog maršalovog plana, i zbog početka ujedinjavanja tri zapadne okupacijske zone, britanske, francuske i američke, ali recimo plan o razini industrije saveznika iz ožujka 46. godine, je kazao da njemačku industriju treba svesti na razinu 50% industrije iz 1938. godine. Bilo je dogovoreno da Njemačka može proizvoditi 5 milijuna i 800 tisuća tona čelika, što je otprilike četvrtina njene prijeratne proizvodnje. Njemačka industrija automobila je trebala biti svedena na 10% prijeratne proizvodnje, a zanimljive stvari su se dogodile, odnosno napravljene sa ugljenom, s obzirom da je Njemačka bila veliki proizvođač ugljena do rujna 1947. godine njemački ugljene na svjetskom tržištu, a to svjetsko tržište su uglavnom bile zemlje pobjednice, posebno velike pobjednice drugog svjetskog rata, minus Sjedinjenih američkih država koje su imale dovoljno svog potencijala i koje su iz rata izašle ekonomski jače nego što su iz njega ušle. Po cijeni od 10,5 dolara po toni, iako je u to doba ugljen e, na svjetskom tržištu po toni koštao od 25 do 30 dolara. Na, taj način su zapravo de facto dosta veliki novci, to se može smatrati također nekom vrst reparacije izvučeni iz Njemačke. U ljeto 1945. Winston Churchill opisao Europu kao kosturnicu i hrpu ruševina, plodno tlo za širenje mržnje i bolesti. Posvuda po Europi bili su dokazi koji su potkrepljivali takav opis. Poljska je prije napada nacističke Njemačke na nju u rujnu 1939. imala 34 milijuna stanovnika. U ratu su njemačke snage, vojska, SS, gestapo, razne institucije koje su se bavile iskorištavanjem robovske radne snage ubile oko 6 milijuna Poljaka. Daljnjih 10 milijuna Poljaka protjerano iz svojih domova. U Poljskoj je na kraju rata bilo 200 tisuća siročadi. Pored mrtvih i napuštenih, Europu je morila glad. Tony Džad u svojoj posjeratnoj povijesti Njemačke piše. Većinu 1945. godine stanovništvo Beča preživljavalo je na sljedovanju od 800 kalorija na dan. U Budimpešti u prosincu 1945. službeno sljedovanje koje je davano iznosilo je 556 kalorija. Djeca u jaslicama i vrtićima dobivala su 800. Tijekom nizozemske gladne zime 1944. na 1945. dok su dijelovi zemlje bili oslobođeni, tjedno sljedovanje kalorija u nekim područjima bilo je manje od dnevnog sljedovanja koje su dobivali vojnici savezničkih snaga. 16.000 nizozemskih građana tada je umrlo od gladi, uglavnom starci i djeca. Za sve ovo većina ljudi u Europi krivila je Njemačku. U onim zemljama gdje su živjeli Njemci kao manjina, ti su Njemci bili prvi na koji su se obrušile nove vlasti. Malo je tko htio te Njemce već na kraju rata, kako se posebno crvena armija približavala granicama Njemačke, a onda ih i prešla, nacističke vlasti počele su s evakuacijom Njemaca iz europskih država i istočnih dijelova Njemačke. Nakon završetka rata, Njemce su počeli protjerivati nove vlasti u oslobođenim državama. Što se pak tiče Njemaca izvan Njemačke, oni su doživjeli tragičnu surbinu nakon drugog svjetskog rata i procjenjuje se da ih je do 1950. godine iz Čehoslovačke, Poljske, zatim onog dijela koji je teritorija koje je Njemačka izgubila, koji je pripao Poljskoj, dakle istočno od linije Odre Nisa, to je isto tako današnja Poljska, Jugoslavije, Sovjetskog saveza, Rumunske, pa onda Danske, Nizemske i tako dalje, da ih je protjerano oko 12 milijuna. Prva faza zapravo nije bila protjerivanje, prva faza je bila organizirana evakuacija koja je u mnogim zemljama od Baltika pa do područja ovaj, Jugoslavije počela negdje u kasno ljeto jesen 1944. godine i dio Njemaca je tada evakuiran. Recimo iz Jugoslavije otprilike trećina Njemaca. Njemaca je živjela u Jugoslaviji inače oko pola milijuna. Druga faza je potrajala od završetka rata pa negdje do kolovoza 1945. godine, odnosno do otprilike do završetka konferencije u pozdomu i nju se obično naziva ili kaotičnom fazom ili ako govorimo recimo o Čehoslovačkoj o fazi divljeg istjerivanja u to doba iz Čehoslovačke 700 do 800 tisuća Njemaca istirano i treća faza koliko god to cinično može zvučati se pamti o njoj se piše kao o organiziranom protjerivanju nakon podznoma. U toj prvoj fazi, dakle u fazi zapravo preseljavanja, organiziranog preseljavanja stanovništva kojeg su sami Njemci provodili, glavni motiv za to je bio i strah od osvete i činjenica da je svima bilo, ili manje više svima bilo jasno da će Njemačka izgubiti rat. Bilo je tu straha od masovnog silovanja, posebno od crvene armije. Sam taj proces tog preseljenja uopće nije bio ni, ni jednostavan i on je bio također i prilično krvav i bilo je mrtvih ljudi i zbog i zbog bombardiranja, zbog toga što su oni dijelom prolazili kroz nekakve ratne zone ili zone blizu ratnih operacija. A najpoznatiji i najzloglasniji slučaj je sovjetsko potapanje broda Wilhelm Guslov na Baltiku, u siječnju 45. godine. Na tom brodu je bilo oko 9000 ljudi i oko 9000 ljudi je poginulo i to je zapravo najveća pomorska nesreća sa najvećim brojem mrtvih uopće ovaj u povijesti. Drugi svjetski rat bio je rat do tada neviđenog razaranja u kojemu je stradalo na desetke milijuna ljudi enciklopediji Britanici u članku o drugom svjetskom ratu tvrdi se da se ne može izreći točna statistička mjera ljudskih i materijalnih gubitaka u tom ratu. Broj mrtvih procjenjuje se na skoro 60 milijuna. Samo je u takozvanom konačnom rješenju židovskog pitanja nacistički režim uz pomoć suradnika i kvislinških vlasti u okupiranoj Europi ubio oko 6 milijuna židova. Sovjetski savez izgubio je oko 19 milijuna ljudi. Njih oko 7 milijuna bili su civili ubijeni od nacističkog rata ratnog stroja, što oružjem, što glađu. I preživjeli u Europi nisu bili u boljem stanju. Toni Judd u svojoj posljednoj povijesti Europe ovako opisuje Europu nakon završetka rata. Europa nakon drugog svjetskog rata nudila je prizor potpunog jada i pustoši. Fotografije i dokumentarni filmovi toga vremena Pokazuju jadne bujice bespomoćnih civila koji pješače kroz razneseni krajobraz uništenih gradova i golih polja. Siročad luta napuštena pored izmučenih žena koje probiru po hrpama građevinskog materijala. Deportirani ljudi obrijanih glava i zatočenici koncentracijskih logora u odjeći na crte ravnodušno zure u kameru gladni i bolesni. Čak i tramvaji, pogonjeni uzduž oštećenih tračnica strujom koja je tek došla, izgledaju izubijano. Svi i sve uz znatan izuzetak dobro uhranjenih savezničkih okupacijskih snaga, čine se izmučeni bez sredstava za život, iscrpljeni. U rujnu 1944. u Njemačkoj na prisilnom radu bilo 7 milijuna 487 tisuća stranaca iz okupirane Europe. Ta robovska radna snaga činila je petinu radne snage nacističke Njemačke. U Sovjetskom savezu 25 milijuna ljudi ostalo je bez svog doma. Razoreno je 70 tisuća sela, 1700 gradova, 32.000 tvornica i 60.000 km željezničkih pruga. U Jugoslaviji je, na primjer, uništena četvrtina vinograda, 50% stoke, 60% putova, 75% plugova i željezničkih mostova, petina stambenih jedinica i trećina prijeratnog bogatstva. Zbog rušenja brana i kanala, kako bi se usporilo napredovanje saveznika u Nizozemskoj, je bilo poplavljeno 219.000 hektara zemlje. Samo 40% željezničkih pruga bilo je upotrebljivo u Nizozemskoj nakon rata. Od 12.000 lokomotiva kraj rata u Francuskoj dočekalo je njih 2800 u radnom stanju. Sve je to dovelo do toga da su zemlje okupirane Europe ne samo htjele kazniti Njemačku i naplatiti od nje najveću moguću ratnu štetu, već su u Njemcima koji su prije rata živjeli u tim zemljama gledali neprijatelje koji više nisu mogli živjeti pored njih. Sve je to dovelo nakon rata do masovnog protjerivanja i iseljavanja Njemaca. Nakon rata je započelo to protjerivanje i sad možemo promatrati po nekoliko zemalja kako se to odvijalo. Dakle, u Čehoslovačkoj je živjelo oko 4,5 milijuna Njemaca. U toj fazi do kolovoza, u toj fazi divljeg ovaj, protjerivanja je protjerano ih 700 do 800 tisuća, a ostali su protjerani na temelju takozvanih Benešovih dekreta. Beneš je bio predsjednik Čehoslovačke u egzilu i on je iz egzila vladao ili pokušavao odrediti izgled buduće Čehoslovačke dekretima i dio tih dekreta se odnosio na Njemce. Ukupno je donio četiri dekreta koji se ticali Njemaca i Mađara. Mađari tu nisu bili ovaj, nevažni za, za Čehoslovačku, a na temelju kojih je uvelike organizirano i provedeno to protjerivanje ljudi. Ti dekreti su se dakle ticali ekspropriacije imovine izdenika i kolaboracionista, kako su bili nazvani, E, oduzimanje državljanstva, što naravno onda posljedično znači oduzimanje i cijelog niza prava. Njemci su bili važni za češki dio Čehoslovačke, a Mađari za slovački dio Čehoslovačke, pri čemu protjerivanje Mađara nikada nije bilo ni izbrzo onoliko energično, koje je temeljito kao protjerivanje Njemaca. Protjerano je oko 90% Njemaca u odnosu na broj kojih je živio prije rata i oni su zapravo kolektivno optuženi za podršku stranci suretskih Njemaca na čelu s Konradom Henleinom, a koja je imala ogromnu ulogu u destabilizaciji Čehoslovačke koja je na kraju dovela do komaranja Čehoslovačke 38. godine u Minihenu. Ta stranka je inače imala jako veliku podršku među njemačkim stanovništvom u Čehoslovačkoj. Za nju je glasalo 65 do 68% njemačkog stanovništva Čehoslovačke, ali protirano je 90% stanovništva. Sankcije se nisu odnosile na one koji su bili dokazani antifašisti, a nakon nekog vremena shvatilo da postoji još jedna skupina ljudi na koje bi bilo dobro da se te sankcije ne odnose. To su bili visoko kvalificirani radnici i inženjeri koji su bili potrebni čehoslovačkoj industriji za obnovu industrije. Nakon potpisivanja njemačke kapitulacije, general Dwight Eisenhower, vrhovni saveznički zapovjednik za Europu, poslao je Združenom stožeru američkih oružanih snaga ovu kratku poruku. Misija savezničkih snaga ispunjena 7. svibnja 1945. godine u 2 sata i 41 minutu po lokalnom vremenu. Saveznici su potpuno porazili nacističku Njemačku. Na dan pobjede Winston Churchill ovako se obratio stanovnicima britanskog otočja. Rat s Njemačkom priveden je kraju. Nakon što je pala hrabra Francuska, mi s ovog otoka i iz našeg ujedinjenog carstva održali smo sami borbu skoro godinu dana, dok nam se nije pridružila vojna moć Sovjetske Rusije i kasnije nadmoćna moć i ekonomska sila Sjedinjenih država. Konačno se skoro cijeli svijet ujedinio protiv zločinaca koji sada leže prostrati pred nama. Možemo si dopustiti kratko razdoblje veselja. Vremena za radovanje u istinu nije bilo puno. Poražena Njemačka trebala je upravu, pružit će ju okupacijske snage koje su podijelile ono što je ostalo od poražene Njemačke, govori Tihomir Ponoš, povisničar i novinar Novog lista. Za vrijeme rata se planiralo Njemačku podijeliti na tri okupacijske zone, pa je onda u Jalti odlučeno da će ih ipak biti četiri, dakle da će dopustiti Francuskoj da i ona ima svoju okupacijsku zonu, ali na, na račun britanske i američke, nikako ne sovjetske okupacijske zone. Brnskom deklaracijom od 5. lipnja 1945. godine okupacijske vlasti uspostavljaju vlast nad njemačkim teritorijom, što znači okupacija i znači uvođenje, odnosno početak stvaranja te nove granice na istoku Odra Nisa. Njemački teritorij se smatra samo ono što je Njemačka imala pod svojom kontrolom 31. prosinca 37. opet ponavljam minus taj teritorij na istoku države i njemačka država prestaje postojati. To je ono što se zapravo njemcima dogodilo u svibnju 1945. godine što je u njemačkoj povijesti ušlo pod nazivom Štunde nulo. Formirane su četiri zone. Američka zona je bila na jugu zemlje. Ona je obuhvatila Bavarsku, Hese dio Baden-Württemberga. Ispravo je sjedište bilo u Frankfurtu, a zanimljivo je da je sjedište bilo u zgradi Ige Farbena, jer to je bila dovoljno velika i dobro ušćovana zgrada, a taj IG Farben je bio zapravo jedna od perjanica nacističke industrije i onih kartela koji su stvoreni u doba nacizma okrupnjavanjem prije svega kemijske industrije. Britanska zona je bila zapravo sjeverno pa gore prema, prema Baltiku. Imala je zapravo taj sjeverozapadni dio. Obuhvaćala je Hamburg, Donju Sasku, obuhvaćala je Schleswig-Holstein, Vestfaliju, Hanover, Oldenburg, uglavnom lijepi komad nekada industrijski najrazvijenijeg e, dijela Njemačke. Francuska je imala zapravo zone u dva dijela koje nisu bile međusobno spojeni. Jedan je bio sam jugozapadni dio, onaj dio prema Švicarskoj, a drugi je bio onaj dio prema Alzasu i Loreni i tu je još bio Sar koji je zapravo imao posebno područje, dok je Sovjetski savez kontrolirao istočna područja, dakle Sasku, Tiringiju, Gornju Pomeraniju, Brandenburg, Mecklenburg. Formirane su bile i manje zone, jedna od tih manjih zona kratkotrajnih je bila Poljska. Čak je Luksemburg imao svoju zonu do 1955. godine, a svoju zonu je imala i Belgija, ali nitko od tih zona, dakle ni Belgija, ni Luksemburg, ni Poljska, oni nisu imali ovlasti kakve su imale ove četiri velike sile po pitanju upravljanja tim zonama određivanja kreiranja političkog života i svega onoga što će zapravo biti jako važno za formiranje jedne i druge njemačke države. U ljeto 1944. Henry Morgenthau, američki ministar financija i bliski prijatelj predsjednika Roosevelta, počeo je pripremati plan za posljeratnu Njemačku. Kako bi se Njemačka kaznila za vođenje agresivnog rata i za zločine koje je počinila, tu je zemlju trebalo potpuno demilitarizirati. Demilitarizacija je podrazumijevala potpuno uništenje njemačke industrije. Njemačka bi se ponovo izgradila kao poljoprivredna zemlja. Njezina vanjska trgovina bila bi pod strogim nadzorom saveznika. Škole, sveučilišta i dnevne novine te radio postaje bili bi zatvoreni sve dok se potpuno ne bi iščistili od svih tragova nacizma i militarizma. Njemačka bi bila podijeljena na dva dijela, sjevernu i južnu. Ratni zločinci trebali su biti suđeni za svoje zločine, središnja vlada jedva da bi postojala. Morgenthauov plan se pokazao prestrog, ali saveznici nisu namjeravali odustati od kažnjavanja za zločine i od izgradnje nove Njemačke koja više nikada ne bi mogla voditi agresivni rat u Europi. Kako su to namjeravali napraviti i što im je od tog plana uspjelo, poslušajte sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojunžić. Emisiju snimila Katarina Račić. Urednik i voditelj Dario Špelić. Hrvatski radio 2017. godina.